บุ๊กทู เจ็ดสิบสี่ เซปเดคลาร์ ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างเพติอิอนคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะชูวิปวัสตอนดีมีอินฮารอย j อนดีมีอินฮารอยน์อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Ne tro mallonge, mi petas. สั้นอีกนิดนะคะ Iom pli mallonge, mi petas. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Ĉu vi povas riveli la fotojn? รูปอยู่ในซีดีค่ะ La fotoj estas sur la lumdisko. รูปอยู่ในกล้องค่ะ La fotoj estas en la fotilo. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Ĉu vi povas ripari mian horloĝon? กระจกแตก La vitro estas rompita. แบตเตอรี่หมด La baterio estas malplena. ช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ ช่วยพ o v สกลาด d ลาเชมิซอนช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะช่วยพ o v สฟูริ i ิลาพันทลอ l นช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะช่วยพั v ร s พาร a ล i ชูออ o นขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Ĉu vi povas doni al mi fajron? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Ĉu vi havas cindrujon? คุณสูบซิก้าไหมคะ Ĉu vi fumas cigarojn? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Ĉu vi fumas cigaredojn? คุณสูบไปไหมคะ Ĉu vi fumas pipon?